Joan den irailaren ogoita behatzian erabakia hartu zen miagitzeko kontseiluan egiaren eskudiren bigehi zalditegiak bosteun eta berrogeita bost mila eurotan saltzea zaldi lasterketeko sozetateari. Jakinez, ledomeneko estimatzea bi mila eta malauean behatzieun eta hogei mila eurokoa izan zela. Prezio merkeegia salatu dute autetxiek bi aldeetatik, asteak bere autokritika egin du Michel auzapezak. Ce sont des erreurs techniques, euh, bien sûr non intentionnelles, et qui sont des erreurs qui peuvent se produire euh, dans un dossier d'une grande complexité qui a été ouvert en 2009. Sortzi urtez beraz, eroslerik gabe egonda bigerri ere mua, mila behatzion talarrogoita amaretik miagitzeren eskubada angelun kokatuak dira. Eremu horren barne, eraikigarria dena ere ez da argi, Michel A été dominé quand même par quelque chose qui est tout à fait respectable, c'est la volonté de la ville d'Anglette sur cette parcelle qui est sur son territoire euh, de faire un programme léger, 583 mètres carrés, c'est-à-dire de donner des droits à construire qui soient limités. Eskola Bizk Bizk Bazk izeneko bloga animatzen duen Jean-Yves Violie kazetariak jakinarazi zuen afera, horrek hauzapezaren gezurrak eta gordekeriak salatuz. Baina hauzapezaren iduriko administrazioaren utxak izan dira bakarrik. Il y a eu les modifications des droits à construire sur cette parcelle du fait de la loi Allure, euh, il y a eu des évaluations des domaines fluctuantes, etc. Tout ça a été très compliqué. Deliberoa eta zaldi lasterketen sozietateari salmenta ez estatuak izan dira, datorren abenduaren ogoieko kontseluan berri zaipatuko da afera, gaurtik ara ledomeneko estimazio berri bat lortu beharko luke erikoetxeak.